Pirmoji karalių knyga, 16 skyrius. Viešpats kalbėjo Hananio sūnui Jehuvui apie Bašą. Aš tave pakėliau iš dulkių, išaukštinau ir padariau kunigaikščių Izraelio tautai. O tu vaikščiojai Jerobamo keliu ir įtraukiai į nuodėmę mano tautą Izraelį, sukeldamas mano pyktį dėl jų nusikaltimų. Aš atimsiu Bašos palikuonis ir jo namų palikuonis. Su jo namais padarysiu taip, kaip padariau su Nebato sūnaus Jerobamo namais. Kas iš Bašos šeimos mirs mieste, tą suės šunis, o kas mirs lauke, talės padangių paukščiai. Visi kiti Bašos darbai, jo veikla, ir jo galybė yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Baša užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Tircoje, o vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Ela. Viešpats kalbėjo per pranašą Jehuvą, Hananio sūnų, prieš Baašą ir jo namus, už tai, kad jis darė piktą viešpatės akivaizdoje, sukeldamas jo pyktį savo darbais, kaip Jeroboamo namai, ir dėl to, kad juos išžudė. 26. Judo karaliaus Asos metais Bašos sūnus Ela tapo Izraelio karaliumi Tircoje ir valdė dviejus metus. Pusės kovos vežimų viršininkas sukėlė prieš jį maištą. Elai puotaujant Tircoje pas Arca, kuris buvo karaliaus rūmų prievaizdas, Zimris įėjo ir jį nužudė 27 Judo karaliaus Asos metais ir karaliavo vietoj jo. Tapęs karaliumi, Zimris išžudė visus Bašos namus ir nepaliko gyvo nei vieno vyro, nei giminaičių, nei draugų. Taip Zimris sunaikino Bašos namus pagal viešpaties žodį, kurį jis kalbėjo prieš Bašą per pranašą Jehuvą, Visa tai įvyko dėl visų Bašos ir jo sūnaus Elos nuodemių, kurias jie darė ir į kurias įtraukė Izraeliai, sukeldami viešpaties Izraelio dievo pyktį dėl savo tuštybių. Visi kiti Elos darbai ir veikla yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje, 27-aisiais Judo karaliaus Asos metais Zimris karaliavo Izraelyje, Tircoje, septynias dienas. Žmonės tuo laiku buvo apsupę Gibetoną, priklausantį Filistinams. Sužinoja, kad Zimris sukelia maištą ir nužudė karalių Elą, jie tą pačią dieną išrinko Izraelio karaliumi kariuomenės vadą Omrį. Omris su visu Izraeliu ėjo iš Gibetono ir apgulė Tircą. Zimris matydamas, kad miestas paimtas, nuėjo į karaliaus namus, juos padegė ir žuvo liepsnose dėl savo nuodėmių, kuriomis nusidėjo, darydamas piktą viešpaties akivaizdoje ir vaikščiodamas Jerobamo keliais ir kartodamas jo nuodėme, kurią šis padarė įtraukdamas Izraelį į nuodėmę. Visi kiti Zimrio darbai ir jo sąmokslas prieš karalių yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Tada Izraelio tauta suskilo. Pusė tautos palaikė Ginato sūnų Tibni, norėdami paskelbti jį karaliumi, o kita pusė – Omri, Žmonės palaikę Omri laimėjo prieš tuos, kurie sekė Tibni, Ginato sūnų. Tibnis mirė, o Omris tapo karaliumi. 31-aisiais Judo karaliaus Asos metais Omris pradėjo valdyti Izraelį ir karaliavo 12 metų. Tircoje jis karaliavo šešerius metus. Jis nupirko iš Šemero Samarijos kalną už du talentus sidabro, pastatė miestą, jį sutvirtino ir pavadino Samarija, buvusio savininko Šemero vardu. Omris darė piktą viešpaties akivaizdoje, elgdamasis blogiau už visus savo pirmtakus. Jis vaikščiojo nebato sūnaus Jerobamo keliais ir kartojo jo nuodėme, į kurią tas įtraukė Izraelį, kad sukeltų viešpaties Izraelio dievo pyktį savo tuštybėmis. Visi kiti Omrio darbai ir jo gale, kurią jis parodė, yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Karalius Omris užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Samarijoje. Vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Ahabas. Omrio sūnus Ahabas pradėjo karaliauti Izraelyje 38-aisiais judo karalius Asos metais ir karaliavo Samarijoje 22 metus. Ahabas, Omrio sūnus, darė piktą viešpaties akivaizdoje labiau už visus savo pirmtakus. Negana to, kad jis kartojo nebato sūnaus, Jeroboamo nuodėmes. Jis dar vedė Sidoniečių karalius Edbaalo dukterį Jezabelę ir tarnavo Baalui bei garbino jį. Jis pastatė Samarijoje Baalo namus ir juose aukuro Baalui. Ahabas dar įrengė Alką, Ahabas, labiau negu visi prieš jį, buvę Izraelio karaliai, darė tai, kas sukėlė viešpaties pyktį. Ahabui valdant, Hielis iš Betelio atstatė Jerichą. Dėdamas jo pamatus, jis prarado savo pirmagimį Abiramą, o statydamas vartus prarado jauniausiai Segubą, kaip viešpats buvo paskelbęs per Nūno sūnų Jozuę.